kaze mu kiganiro agateka kawe mukurikira uyu munsi nk'aya mango uyu munsi tubaganirira ku bijanye n'agateka k'umushahara agahembo gatangwa n'umukoresha kagahabwa umukozi kubera akazi aba yamukoreye ni mu gihe bishobora gushika aho umushahara uteba cyangwa ukagorana kuboneka none n’izihe mvo zituma umukoresha ateba guha umushahara umukozi wiwe mbega umushahara utegerezwa kuboneka mu kiringo kingana iki mbega abakozi cyangwa nk'abakoresha babivuga ko iki ubugenduzi bukuru bw'akazi no gutegekaniriza akazoza abakozi bwo bubikurikirana gute Hoko iki kugira umushahara uboneke ku gihe agateka k'umukozi kakabandanya kubahirizwa akazi nako kakagenda neza inyishu z'ibi bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Desire neza turabahaye ikaze hewe wahite aha ni ku isanganiro mu gutangura kino kiganiro twashimye kugaruka ku majwi y'abahora bidoga kubera umushahara wabo watevye kubashikira bashikiriza ko muri ico gihe bibagora kuko uwo mushahara aba wo ubabeshejeho Twe burumva ingorane dufise twe dufise ingorane yuko dukora kandi ibikorwa turabikunda mugabo agashahara niko katugora kuboneka ubu uye tukaba dufise amezi atatu twishuza kurabona nk'ubu ibihe turimo uretse abana ko ari ingorane aha rero ikibazo dufise cyane cyane turabona kenshi n'ako gashara k'ukwezi kwa gatandatu duheruka kuronka twakarosa ari uko tubanje guhagarika ntitubona rero ko iminsi yose two turonka agashahara ari uko tubanje kugarariza kugera ku isaha y'uno munsi dufise akababaro ntangere mu bijanye n'umushahara uko gatandatu tutabona n'umushahara w'ukwindwi tutabona turafise ukuntu twacu tubayeho mu miryango bidashemeye twiyungunganije ukuntu umuntu kubaho tugapanga n'amazu y'abantu birababaje rwose iyo umuntu bamusohoye mu nzu kandi yari yizeye yuko azohembwa ku gihe akaronka ku gashahara tugasaba rero ko ababijejwe abo dusohorera ku gashahara kugira ngo turabe ukuntu twobana tubaho n'abana bakaja ku mashuri twarakoze ukwa gatatu turaguhembwa ukwindwi twarahembwa uko kwezi k'umunani baciye batubwira ngo tuzohembwa mu kwezi kw'icumi na kabiri twararindiriye kuri bonane twariye n'inzara amadeni abandi barara ubusa n'abana bamwe banezerewe natwe turira mu bana ubu duheranywe amahera y'amezi ane kugera uno munsi tubagije amahera abashefu nta kintu na kimwe batubwira batubwira ngo amahera ntaraboneka dushonje abandi bari hanze barabirukanye abana inzara twe turumva yuko twamaze kuruha kubaka twe dusaba ko boduhemba umukoresha ngo arashobora kubura amafaranga ahemba abakozi ikaba imvo yo guteba guhemba umukozi wiwe umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abakoresha bo mu Burundi Gaspar Nzisabira avuga ko ivyo bikunda gushika cane cane mu bikorera ivyabo ego cane haraho umushahara uteba turabye igitabo c'amategeko agenga ivyerekeye akazi kubisanzwe umukoresha ntashobora kurenza iminsi umunani ukwezi guheze adahembye umukozi yamukoreye muri uko kwezi ariko rero naho bishika kenshi ntibishika mu bisata byose by'akazi kuko ibisata by'akazi tuvuge hari nk'igisata c'abakozi bakorera leta bahembwa na leta hakaba n'igisata c'abikorera ivyabo abikorera ivyabo rero igisata cabo no kubiri hariho igisata c'abikorera ivyabo kigengwa n'amategeko y'akazi hari usanga bigenze neza mugana aho nyine hari usanga ah, umushahara uje utebye icyo gisata rero kitagiramwo amategeko kandi si mu burundi gusa arico usanga ari kinini cyane cyane nko mu bihugu bitaratera imbere usanga icyo gisata gishikana mirongo umunani ku ijana by'akazi kaba kari muri icyo gihugu ico gisata ubu ishirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'akazi ryaratanze intumbero ko buke buke ico gisata cojamwo amategeko mbere no ngaha iwacu turi muri vyo iri shirahamwe ry'abakoresha be n'amasendika ishyirahamwe rikuru ry'amasendikari rya bita kosibu turiko turabiharira kuko turiko turiga kuraba ngene igitabo cy'amategeko agenga akazi cosubirwamwo neza kandi n'icyo gisata kindi kitagira amategeko kikayaronka naho toronka yose mugabo buhoro buhoro hakaba amateka agenga ibintu bikuru bikuru dufate nk'ibintu byo gutegekaniriza kazoza abakozi bikajayo bikinjirayo kuko niryo terambere eh, muretse iyo mvo y'uko amategeko cyane cyane eh, muri abo bari mu kazi bakora badafite amategeko abagenga y'akazi nta yindi mvo ishobora gutuma umushahara uteba imvo hari nk'iyizwi ikunda gushika cyane hari aho umukoresha abura amafaranga yo guhemba umukozi mugabira nashika ugasanga umukoresha ntabanye neza n'umukozi ntamwubahirije birashobora gushika birashika akamuhemba nabi na nabi agashobora no guteba ibyo rero nibyo twashaka gukosora ko hoba amategeko agenga ingene umushahara utangwa n'iminsi wotanga butangwamwo umukoresha akaja guhakaza uwo muntu abona ko ashoboye kumuhemba uguteba k'umushahara ngo birashobora kuva ku bajejwe gutanga impapuro zo kuwusaba babitebeje taxis gahungu arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi kosibu asigura ko iyi ishobora kuba imvo yo kutubahiriza ikiringo cy'iminsi umunani gitegekanijwe n'amategeko agenga akazi e, birashika birashika yuko umukozi akora hama ukwezi kwaheze ugasanga nk'uko amategeko abitegekanya iminsi umunani yarenze ukundi kwezi kwatangwe kandi atararonka umushahara birashika kumvo kenshi zozebe kumukoresha kuko umukozi aba yakoze akarindira akabura kumbura ngiye bijanye n'ubukene bw'umukoresha ariko kumbura hari n'abandi usanga bisamaza bakaba yakoresha ikindi mbere yuko baha umukozi agashahara kiwe birashika ndazi ko bishika ugasanga mbere hari n'abacerewe ukwezi kumwe amezi abiri birashika eka mbere saba abakoresha bikorera utwabo gusa hari naho bishika no muri leta cane cane mu bantu batari ku bije usanga bahembwa ukwezi ku kwezi wasanga yatebye amafaranga kuboneka byarashuka asanga baramaze mbere n'amezi kirenga mbere n'amezi atatu atarahembwa mbega mwebwe ko murongoye amasendika iyo mubajije bavuga yuko imvo zo guteba k'umushahara biba bivuye kuki kenshi abakozi batora yuko batebwe guhembwa kubera bavuga ngo byatebye muri leta byatebye mu bushikiranganje bw'ikiga ca leta muga hari naho umuntu agiye kubitohoza hari naho usanga koko biba byatebye kubera abene gutwara kuja gusaba amafaranga baja kuyasaba batebye ugasanga kumbure byashitse mu bushikiranganje bwo butunzi bwa leta byo basaba babijanye batebye hama nabo bagaheza bagaha ababijanye bwa kare abandi bakazoronka bwa nyuma byo birashika hari naho bishika bakavuga yuko kumbure uburyo bwoba ari bukeya amafaranga yakenye gato mugo ibyo ntibyahora biteba muri leta muri leta kenshi ntibakunda guteba gose iyo batebye kenshi ibyo tumaze kubona ibyo tumaze gutohoza nuko muri ayo mashirahamwe usanga atanga amafaranga avuye muri leta aba yashikanye ukumbure ibikaratasi byo gusaba amafaranga batebye urumva batebye rero bica bigira n'ingaruka mbi kugira n'abakozi babo bayaronke mu gisata c'abikorera bakunda kwita secteur informel mu gifaransa ngo abakozi barashobora kugira ingorane zo kuronka umushahara wabo ku gihe umugenduzi mukuru w'akazi no gutegekaniriza kazoza abakozi atanga akarorero k'abakozi bo mu nzu abo bita baboyi Etienne Nkeshimana avuga ko mu bakozi ba leta ivyo guteba k'umushahara byagiye biragabanuka muri iyi myaka kuko ngo amategeko aratomoye yego k'umushahara ushobora guteba gushika bihora bishika mugabo tuvuga ko muri iyi myaka byagiye bigenda bigabanuka kubera ko eh, amategeko y'akazi aratomoye kandi arabikarira cyane kandi n'inzego zishinzwe kugenda ziracungera zagiye zibikurikirana cyane kugira bigabanuke ibyo rero kenshi by'uko imishahara uteba n'uvuga nti kenshi mu banyamukuru ukunda gusanga ari ishyirahamwe riba rifise ingorane ingorane z'ubutunzi ariko bigaca bifatana n'uko bishobora kuba na cyane cyane akunda kuba mu mashyirahamwe akiri mato kubera iki ni kubera ko muri ayo mashyirahamwe usanga kubera uburyo abafise n'abakozi eh, bake bashobora gukurikirana ibyo bintu cyane cyane nk'ibyerekeye ibijyanye no gutunganya iby'abakozi ugasanga rero rimwe na rimwe nk'amategeko y'akazi eh, aramuciyemo gatoya kubera eh, kuko abandi ababimenyereje barabizi yuko utegerezwa kubitegekanya ku buryo uzokoresha umwaka wose buba butegekanijwe iyo habaye ikibazo ushobora kuca rero ku mashyirahamwe makuru makuru nk'ibyo baba bibona babona nkene bikaba bikoragenda bagaheza bakabifata hakiri kare kuko amategeko yarashize mu ngiro uko bashobora kugira habaye ikibazo cy'iminsi mikeya barashobora kuba barahagarika amasezerano babona ko bitabandanya nabo bagashobora guhagarika burundu amasezerano kubera ko biraberekuriwe urumva rero nabo badashobora kugira ibyo bintu abo bantu bashobora kuza barabarabira vuba na vuba bashobora kugwa muri uwo mutego kindi gihe bishobora gushika ni ku mashirahamwe abatanguye gucumbagira hamwe baguma babibaza ati ngira ngo eh, ejo bintu birashobora kugenda neza mugabo bikanka ariko n'ahandi ku mashirahamwe azi kwitunganya ibyo turamaze kubibona ko henshi bitagishika kubera iki rero kuri urabye ibintu by'umushahara iyo amategeko arabikarira rwose kandi nkako niyo aba uwo mukozi cyongeye uwo mukozi nabafise afise umuryango umuryango abatunze atunze nicyo gituma atawo eh, kina kuri ibyo icya kabiri ni umushahara uba uri muri ayo masezerano y'akazi nyine urumva utamuhembye no kuba utari kurubahiriza amasezerano y'akazi hanyuma eh, amasezerano mwasezeraniye hanyuma rero mu eh, mategeko agenga akazi bara avuga yuko mu byo mutegerezwa gusezerana ibyo umukoresha ategerezwa kwihutira dushobora nko mu ngingo ya mirongo itatu na gatanu y'amategeko kenda akazi ku gace kayo ka kane aravuga neza ko umukoresha ategerezwa guhemba ko muri icyo gihe aba agize ikosa rinini ishobora gutuma umukozi afata ingingo gushika naho mbere ashobora no guhagarika akazi atanateguje kubera ko umukozi kaminuza umukoresha buri we yatanguye amategeko rero y'akazi aratomora neza yuko umuntu ahembwa ku kwezi ategerezwa guhemba bitarenze iminsi munani ukwezi guheze rero uhembwa ku munsi ku munsi we ataha yatahanye agashobora guhembwa bico bita kenzene igihe akazi karenza indwi cyangwa agahembwa ku kwezi igihe atarenza indwi murumva yuko rero uwo mukoresha adahembye ku gihe abarenza amategeko y'akazi abarenze n'amasezerano basezeraniye n'umukozi nico gituma rero natwe nk'ubugenduzi bw'akazi muri ico gihe tuhashitse canke batwituye ico kintu turacihutira rwose kugira ngo gisubire mu ngiro hakiri kare abakoresha ngo bari bakwiye kwitwararika gutanga umusha umushahara kare ukwezi guheze Taxisi Gahungu warongoye urunani rw'amasendika y'abakozi Kosibu avuga ko agateka k'umukozi gahungabana iyo umushahara watevye kuko aba ari umubeshejeho iyo umuntu atevye kurongo umushahara agateka kiwe kaba kahungabanye kaba kahungabanye kuko burya iyo umuntu yagukoreye igikorwa yateveza ko nawe guca aronka ikiguzi bingana n'icyo gikorwa umukozi yumvikane n'umukoresha yuko azomuhe mu kwezi guheze uko kwezi guheze yacateza kumuha ako gashahara kuko nikakuramo byose ugasanga rero kenshi arabo bishika nk'umukozi akaba yarasabye akadina canke hirya iyo rero umukoresha atevye kumuha ako gashahara usanga ari mu ibanki canke muri microfinance yasavye ideni bobo bacamuharira ko yatebeje gutanga ayo mafaranga bagaca atanga indi dishe ugasanga rero umukoresha yatevye kumuha ugashahara atume nutwa muhaye duteza kuva ko iyo ndishe urumva rero abamugiriye nabi gose cyane gose cyane nico gituma ahubwo amategeko tuza kujara bisubiramo kuko avuga yuko umukoresha adashobora kurenza iminsi umunani atarahemba umukozi iyo ni ingingo ya mirongo itandatu na gatatu y'igitabo c'akazi code travail ariko urumva araho bishika bikarenga n'ukwezi kumwe mbere n'amezi abiri ugasanga mu kuzomuha akamuha yaramuheranye gusa nta bashiye kwiyondishe nawe uwo yagiye abo yaraheranye bandi handi kandi kikomeye nuko umukozi ukwezi guheze ntaronka kiwe nta bundi bujye bafise yikora kugira aze gukazikora kuri ako gashahara kugira afungure kuri ako gashahara kwasha usanga ari umuteye izindi ngorane ntayironke n'izo nguvu zikwiye kugira mbere ashobora gukora nako kazi kandi yabaje gukora nibaza rero nk'abakoresha nk'abo rimwe rimwe boje ko kugira mbere ahubwo umukozi bamuhe ako gashahara ukwezi guhere yamaze kwaronka gashahara turetse kuvuga ko agateka k'umukozi kaba kahungabanye mubona ibindi bishobora kononekara kubera umushahara watevye hononekara ibinganiki turavye akazi tukaraba nabo bakozi ibikara byinshi ega ni umukoresha aba agomba gukoresha umuntu atekamuhemba wibaza yuko mukozi acakora gute ntaheza ngo akore neza kubera ashade bukigwa ukatsi hari nahagira ati ego ndakoze isaha imwe amasaha abiri amasaha atatu iyindi saha imwe ngenje kurabaho nuba ndagupesha ndanke icyo rirenza asigura ko akazi katagenda neza kuko umukozi ataba yaronse umushahara umubeshejeho mwasezeranye n'umuntu kuko hari amasezerano yamaho no ngaho muri icyo gisata wumva kitagira amategeko umukozi n'umukoresha barasezerana kandi hariya amasezerano mu byerekeye akazi isezerano ritanditse ryavuzwe ku munwa rifise ububasha nk'ubw'iryanditse niko amategeko abivuga rero urumva agateka k'umukozi kaba kahonyanzwe iyo umukozi ataronse umushahara mu minsi basezeranye n'umukozi kaba gahonyanzwe mugabo rero hari aho bitaba byavuye ku mutima mubi w'umukoresha nk'uko nabivuze hari n'aho umukoresha parapariyo iyo yokura udufaranga two uwo mukozi akatubura hari aho bitagenda uko babisezeranye bitavuye ku mutima mubi hononekara iki cyane cyane haba ku mukozi canke ku mukoresha iyo umushahara watebye kuboneka canke bigoranye ko uboneka ibyo nonekara ntibibura hari aho umukozi agira ati umukoresha yaretse kumpemba yaretse kumuhemba kubera umutima mubi kubera yamukengereye nawe agaca inguvu zo kumukorera neza zikagabanuka canke ingaruka mbi yindi kumukoresha umukoresha urumva ntaheza ngo aronke akazi kameze neza ntakorerwa neza umukozi nawe urumva wewe hari n'ahabura n'ibyo afungura n'iki nguvu zikagihenda ubuhombe buri kuri bose buri kuri bose agateka k'umukozi ngo karahungabana umushahara watevye umugenduzi mukuru w'akazi avuga ko iyo umukozi yituye ubwo bugendo ubuhinduzi baraheza bakamufasha gukurikirana umushahara wiwe Etienne Nkeshimana avuga kandi ko bagendera kenshi amashirahamwe atandukanye mu kubikurikirana tubikora mu buryo bubiri hariho bishobora gushika ko umukozi wenye nashobora kuza akatubarira ati ngaha twebwe dufise ikibazo akatwitura arashobora kutwitura avuga ati muraza kuturabira twe tugaca tushikayo tukaja kuraba arashobora kutwitura mbere sinzi ko novyita gushingisha urubanza mu mugasa gusaba ati dufashe kumvikana n'umukoresha tuzita conciliation mu gifaransa ico gihe eh, guhuza muri ico gihe tugaheza tugatuma ko umukoresha wiwe tukabicarika hamwe tukaraba ingorane n'imuti dushobora kuwutora ibyo ni bya mbere ica kabiri ni uko twebwe nyene ubwacu mu byo dusanzwe dushinzwe kugendera ayo mashirahamwe nibyo kubera uburyo buke ntituyagendera ku mwaka yose mugabo aho tubona byihutirwa duhereye ku vyo twabonye haba kuri izo izo manza tumaze kubona cyangwa ibyo dukuye mu yandi mashyirahamwe kuko hari ubundi buzi dukorana nka za inesese nka za obr izo zindi zishobora kuba zifise amakuru amwe amwe ashobora kudufasha kugira turabe tuti mbega hariya kubera iki bimeze uko ibyo natwe turaheza tuhagira umugambi ku mwaka wo kugendera amashyirahamwe iyo tuyagende rero mu byo turaba biba birimo kuraba umukozi mbega aranditswe mbega ibyo ategerezwa kuronka arabironka haba ku mushahara ingeno ingana kuko naho nyene n'umushahara bisanzwe amategeko y'u Burundi n'ayo mategeko mpuzamakungu arashinga akavuga ati hariho niburi iburi umushahara umuntu ategerezwa gukora adashobora kuja munsi ivyo vyose turabiraba tukaraba n'amasaha akora n'ingena akora ivyo vyose rero nivyo bituma tubibonye rero tugaheza tugaca tuha impanuro umukoresha ko yobihindura vuba vyase tugashira mu bihano kuko hariho n'ibihano bitegekanijwe kugira ngo umuntu wese yubahirize mu gateka kiwe abakozi ngo nibo bakwiye gukurikiranira hagufi ibijanye n'umushahara wabo Taxis Gahungu arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi Kosibo asaba ko itegeko rigenga akazi ryohinduka hagashigwamwo ibihano ku mukoresha yatebye gutanga umushahara agatanga indishi y'akababaro ico kugwa uko boshiraho ingingo bakazitegekanya yuko hamwe umukoresha yorenga ikiringo kingana gutya adahevye umukozi yuko yoca mwongerera ko indishi y'akababaro n'imibabaro ibyo byo ari byiza rwose hama gutyo nk'umukozi yarasabye nk'iryo deni akaba ari karariha ariko umukoresha ntayarungike hageze iryo deni abyateza kurenza ko kubera ideni yafashe kubera yacerewe ayagaca ariha uwo muntu atayatanze hakiri kare ibyo byo barabutungane yego sinzi ko ari impanuro mwotanga ku bakozi ku bakoresha reka no kuri leta impanuro bwa mbere nutanga ku bakozi nizi nuko abakozi bokurikirana yuko bahembwa agashahara kabo batagembwa bakagenda bakishyuza kuko kenshi harabona bahembwa agashahara ugasanga ya mafaranga yandi nk'ideni bari bafise ntibayarungitse ugasanga nk'ayo bateza gutanga muri iyi nk'akarorero ntibayarungitse cyangwa akagenda atebye ukazosanga rero umukozi akazoja kubiraba kumbura ageze kuja mu zabukuru hari ayo batamutangiye nicyo gituma rero nk'abakozi cyane cyane amashami y'abakozi yoja aragerageza rwose arabe yuko amafaranga yose yakaswa abakozi yashigiye aho yategerezwa kuja ayaja muri banki agashikayo ayaja muri NSS cyangwa muri ONPR cyangwa ahandi aho hose bikajayo ayaja muri miture bigashikayo kuko iyo batayarungitse nyamukozi nyamukoresha atayarungitse kuko amateka avuga avuga yuko umukoresha niwe ayakata ku mushahara akongera akateza kuyashika nayo arayakata kenshi agaca ayakoresha bamwe bamwe ukazosanga rero ingaruka mbigize nde igize umukozi nicyo gituma mbwira nti ntanguye kubarira gose yuko wokurikirana gose yuko imishahara yabo nibyo bayi bahaye mugo nayo bakase yuko yurungisa bateza kuyarungika kandi yashitse kugiye kindi no barira abakoresha burya baba bihenze kuko iyo umukozi umukase amafaranga ntuyashikana uteza kuyashikana arabimenya byanga bikunda aramenya naho imenya atebye ugasanga kumbure na wene hari aho bihora bakoresha baca bakora nawe baca badehokirwa leta niyo nibaza yuko amategeko yakurikiza hamana cyane cyane muri iki gihe amatwi asumira bagomba gusubiramo amategeko agenga akazi izo ngingo bozisubiramo bakaraba ingene boja hamwe bagashiraho ingingo zubahiriza umukozi kugira ako gashahara kiwe kaboneke kugira mbere nayava ku mushahara aje ahandi ari mu bubiko canke ahandi nayo nagende ashikira ateza kuja mu gihe kidatera bibi abegwa bose n'akazi ngo barakwiye kwitwararika kumenya amategeko agenga akazi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha bo mu burundi gaspard nzisabira avuga ko bari mu nzira yo guhindura itegeko rigenga akazi mu ntumbero yo gushyiraho amategeko atomoye mu bisata byose by'akazi icokorwa ni biriya nacishijemo nti turiko turaraba ingene igitabo kirimo amategeko y'akazi ko gisubirwamo neza kandi ko hoba amategeko agenga akazi mu n'ibisata byose by'akazi icyo kiriko kirakorwa kandi gitegerejwe gukorwa sinovuga ngo kizohera ryari bagatwenga ukamengo ntibitobaho rero ayo mategeko I take it as way kubaho akagenga akazi mu bisata byose hanyuma n'abantu bakayamenya uri umukozi ujya gukorera umuntu ukayamenya uri umukoresha ukayamenya ndiko ndavuga rero ko nko mu gisata c'amahinguriro c'abafise ibidandazwa bikomeye amategeko yo muri ico gisata giteye imbere ndategerejwe gusa nayo yandi mugawe ibikuru bikuru bikuru byerekeye agateka ka zina muntu kuko ayo mategeko yega n'amategeko y'agateka ka zina muntu aya mategeko agenga akazi abahagarariye agateka ka zina mukoresha ka zina mukozi rero ayo mategeko buhoro buhoro azoza arigishwa twebwe turabifisemo umugambi muri iri shyirahamwe ry'abakoresha amategeko agenga akazi asanzwe ahari ngo aratomoye umugenduzi mukuru w'akazi Etienne nkeshimana avuga ko naho adatomoye amora neza ibihano amashirahamwe atandukanye ngo arakwiye kwama yibaza ingaruka y'ingingo yose bafata asigura ko uko iminsi ihera kuko abitunganya babona ibintu bimwe na bimwe biragenda akabihagarika hakiri kare kubera ko azi yuko adashobora kubirengera urumva rero no gufasha abantu bwira bikwitunganya ikindi muri izo nyigisho nyine bagashobora kubona ati mbega n'amashyirahamwe mato mato iyo ntashobora guca mu bundi buryo haba gukorera hamwe kugira ngo afashe akusanye ashobore kuronka ushobora kubibafasha n'icambere ca kabiri naco nuko nkuko bivuze twebwe nk'amashirahamwe ashinzwe kugendura leta iduhaye uburyo tugashobora kuyagendera kenshi muri izo mpanuro tubaha ziratuma nawe zibafasha kubereka ati aha bimeze mwe nuko byiza wogira ukuhakiri kare kugira ngo wirinde ingorane kuko nabo nyene hajya ntibanezerewe no kubona abakozi badahembwe kanatsinda mbega uwo mukozi atahe mbg ni ko afisi inzara mu nda murondera ko umwimbu gute ku bijanye n'amategeko naho ku bijanye n'amategeko nakubarebe ko ivyerekeye vy'amategeko ngaha nabafata amategeko y'u Burundi arakwiye gusa navuze hariho nk'utuntu sinovuga ngo nibihano mugabo hariho eh, ingingo zimwe zimwe zivuga iti iki kirabujijwe mugabo gasanga ntibaciye berekana mbega ubirenze ko yogira ko nk'ico navuze nk'ico cuko bavuga guhembwa mu minsi irenga munani nk'ico navuze yavuze yuko atanguye kudahemba ku gihe umukozi ari ikosa rinini kumukoresha muga nti iryo tegeko ryacu ntiryagiye ngo rice rigira ati mbega none ibice bikurikira nibi kuko ko dovuga yuko umukozi ashobora guca aheba akazi adateguje umukozi usije yashaka guheba akazi wese ashaka ko aronka nako kakazi akaronka n'umushahara nibaza rero ko muri ijo zo kugenda umuntu azaranonosora n'ivyo byo kurata imbega bigenze mwe nuko none umuntu yoca bikosora gute nibaza yuko muri ibi bihe turi zo gusubiramo amategeko nabyo nyine zoraba ngena zogira kugira ngo bitume koko yubahirizwa ku ngingo yose ntatakazi kandi mugabo ntabure n'umushahara wiwe yakoreye ni hano ikiganiro agateka kawe cuno munsi giciye kigarukira tukaba twari tubaganirira ku bijanye n'agateka k'umushahara agahembo gatangwa n'umukoresha kagahabwa umukozi kubera akazi aba yamukoreye ni mu gihe bishobora gushika ko umushahara uteba canke ukagorana kuboneka murako murakoze mwebwe mwese mwagikurikiranye murakoze namwe mwagize ico muterera muri kino kiganiro